السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah tabaraka wa taala tunaendelea na somo la fikihi wiki iliyopita siku ya Jumanne tulikuwa tumeanza kitabu la haji wal umra kitabu ambacho muallif rahimahullah anasema yajibani ala almuslimin wa hurr almukallaf almustata'if al'umr marra ala alfawr lawajibika haja na umra juu ya kila muislamu aliye huru ambaye ana timamu na vile vile amefikia umri wa balege mwenye kuweza kwenda kufanya hizo ibada mbili bila umri marra katika umri wa mtu mara moja ala alfawri kwa haraka فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذا وقع فرضا ikiwa uh, kitaondoka kizuizi cha haji aliyakuwa mtu yuko Arafa wa umra na kizuizi cha umra kabla tawafiha kabla ya tawafu ya umra wa fu'ila na hizo ibada zikafanywa idhan waqa fardhan kwa hiyo zinakuwa zimetokea katika hali ya faradhi wa in ajaza al-kibari na ikiwa atashindwa uh, kufanya hizo ibada kwa ajili ya uzee au maradhi au kwa sababu ya ugonjwa la yurja buruhu usiyotarajiwa kupona lazima hu an yuqima man yahujju anhu itamlazimu kumsimamisha na kumweka mtu ambaye atakayemhijia wa ya'tamir na kumfanyia umra min haithu wajaba pale ambapo itakavyo mwajibikizo ibada mbili wayujizanihi na zitakuwa zinajuzu kwake maana yabra ikiwa hajapona kabla ihram na ibn kabla ya kuhirimia naibu wake wa shurita limra'atin mahramun aidha na ni sharti kwa mwanamke ili kusudi aweze kwenda haji au umra kuwa na maharimu pia fa in ajisat ikiwa atashindwa minhu kumpata huyo mahram istanabati atamweka mtu kama naibu wa kumfanyia hizo ibada mbili طيب وقلنا وإماتا na ikiwa mtu atakufa man lazimahu yule ambaye zinamlazimu hizo ibada mbili yani haji na umra ukhrija min tarikatihi hutolewa katika mali zake alizoziacha kwa ajili ya kumpa mtu kwenda kumfanyia hizo ibada naam اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه قال رحمه الله وإن مات من, من لزماه بالرجا بالتركته والسنة لمريد إكرام تسكت أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب وإكرام بإزال ورداء أبيضين عقب فريضة أو رقعتين في غير وقت نهي ونيته شر والاشتراك فيه سنة نعم ثم قال وسن المريد إحرام ghuslun au tayammumun la udhri na ni sunna kwa mtu mwenye kutaka kuhirimia wa sunna lemore ihrami na ni sunna kwa mwenye kutaka kuhirimia ghuslun kuoga ghuslun kuoga au tayammumun au kutayammam kwa ajili ya udhuru yani mtu ambaye anataka kuhirimia anataka kuingia kwenye ibada ya haji au umra miqat inabidi kwake kuoga katika hali ya jilbab kwa sababu anasema wa sunna na ni sunna limuridi ikramin wa yule ambaye anataka kuhirimia ghuslun kuoga au tayammum au kutayammam li'udhrin kwa ajili ya udhuru hapa alivyosema wasunna almurid ihrami ma huwa alihram uktub alihram huwa niyyatu ad-dukhul fi an-nusuki alihram huwa niyyatu ad-dukhul fi an-nusuki الإحرام هو نية الدخول في النسك الإحرام هو نية الدخول في النسك ihram ni ile nia ya mtu uh, kuingilia katika ibada ya haji au umra ile nia ile ambayo anaweka ndani ya moyo wake ndiyo inaitwa al-ihram kwa hiyo mtu anataka kuhirimia uh, basi ni sunna kwa yeye kuoga au kutayamam kwa udhuru na tulipokuwa tunataja uh, aina za miogo ya sunna tulitaja na mtu kuoga kwa ajili ya ihram tulitaja miogo mingi lakini mwisho kabisa tukisema kwamba na kama uh, kutakuwepo na udhuru wa yeye kutokuoga basi atatayammam kwa ni sunna kwake kuoga au kutayammam ukiwa na udhuru wa kukosa maji au yako lakini akashindwa kuyatumia taradhufun na usafi watanadhufun na usafi watanadhufun na usafi كإزالة الشعر الذي أمر إزالتها كإزالة الشعر الذي أمر إزالتها كإزالة الشعر الذي أمر إزالتها كشعر الإبط والعانة كإزالة الشعر الذي أمر إزالتها كشعر الإبط والعانة izalati shari alladhi umira izalatuha ka sha'ri al-ibbi wal usafi hapa ni kama vile kuondoa nywele ambazo zimeamrishwa kuondoa kwake kama ilivyokuwa nywele za kopani na nywele za sehemu uh, ya siri kwa ni sunna kwa mtu ambaye anataka kuingia katika ihram kuondoa nywele hizo na vile vile kama vile kukata kucha na mfano wake kwa nini afanye hivyo uktub lialla yahtaja dhalika wa huwa muhrim lialla yahtaja dhalika wa huwa muhrim lialla yahtaja dhalika wa huwa muhrim lialla yahtaja dhalika wa huwa muhrim ili siye akahitajira hayo hali yeye ni muhrim na mtu anapokuwa katika ihram ni haramu kuondoa aina yoyote ya nywele katika mwili wake kwa ni sunna kabla ya kuingia kwenye ile ibada yenyewe mtu afanye kwanza usafi ndiyo aingie watatayubun fi badani na kujipaka manukato mwilini watatayubun fi badani na kujipaka manukato mwilini watatayubun fi badanin na kuipaka manukato mwilini wa kuriha fi taubin na ni makuruhu kwenye nguo wa kuriha fi taubin na ni makuruhu kwenye nguo yani ni makuruhu kuweka manukato kwenye nguo ni makuruhu kuweka manukato kwenye nguo ile ambayo yeye anaivaa ingilie kwenye islamu kwenye mwili ni sunna ama kwenye nguo ni makuruhu haifai ثم قال واحرام بازار ورداء ابيضين عقب فريضه او ركعتين في غير وقت نهي واحرام اي وسنه احرام واحرام اي وسنه احرام na ni sunna kuhirimia sunna ihramin na ni sunna kuhirimia biizarin aliyakuwa mtu anaizari walidain na rida abyadhaini nyeupe ni sunna kuhirimia aliyakuwa anaizari na rida ma huwa alizar alizar huwa ma yulbasu asfal albadan alizar huwa ma yulbasu asfal albadan الإزار هو ما يلبس أسفل البدن ما يلبس أسفل البدن ما يلبس أسفل البدن إزار ni ile ambayo inavaliwa chini ya mwili kwetu kunaita kikoi ile ambayo inavaliwa chini ya mwili waridai wama huwa arida الرداء هو ما يلبس اعلى البدن ما يلبس اعلى البدن ما يلبس اعلى البدن ni ile ambayo inavaliwa juu ya mwili ile ambayo inavaliwa juu ya mwili kwa hiyo yule ambaye anaingia katika ihram uh, ya ibada ya haji au umra havai kitu kingine isipokuwa anakuwa na ridhaa pamoja na izar peke yake hana cha chupi hana cha nini hana cha nini yeye anakuwa na nguo hizo mbili peke yake izar ambayo inakuwa chini na ridhaa ambayo inakuwa juu hukumu mayali فلو احرم بثوب واسع فلو أحرم بثوب واسع فلو أحرم بثوب واسع غير مخيف فلو أحرم بثوب واسع غير مخيف يجوز فلو أحرم بثوب واسع غير مخيف يجوز لكن لا يسن لكن لا يسن فلو احرم بثوب واسع غير مخيف يجوز لكن لا يسن na lau atahirimia aliyekuwa yuko na nguo moja kubwa ambayo haijashonwa kwa muundo wa mwili hilo linajuzu lakini sio sunna linajuzu lakini sio sunna kwa hiyo sunna ni mtu kuhirimia aliyakuwa ana izari na ridhaa hiyo izari na ridhaa anasema abiyabaini nyeupe izari na ridhaa ni sunna kuwa nyeupe اكتب ولو احرم في غير ابيضين ولو احرم في غير ابيضين walau ahrama fi ghairi abyadaini walau ahrama fi ghairi abyadaini jaza lakin la yusannu walau ahrama fi ghairi abyadaini jaza lakin la yusannu walau ahrama fi ghairi abyadaini jaza lakin la yusannu na lau kwenye nguo mbili zisizokuwa nyeupe inajuzu lakini si sunna kama hirimia kwenye nguo mbili zilizokuwa nyeupe na juzu lakini kufanya hivyo sio sunna thumma qala aqiba faridatin baada ya swala ya faradhi yani anahirimia haja au umra baada ya swala ya faradhi baada ya kumaliza swala ya faradhi na kama anajirimia wakati usiokuwa swala ya faradhi muallif anasema au rak'atayn au ataswali rak'a mbili au rak'atayn au rak'a mbili fi ghairi waqti nahyin kwenye wakati usiokuwa nahi fi ghairi waqti nahyin kwenye wakati usiokuwa nahi ikiwa na maana kwamba kama wakati utakuwa ni wakati wa nahi salat atahirimia bila kuswali rak'a mbili kwa hiyo ni sunna yeye kuhirimia baada ya swala ya faradhi au kama wakati si wa swala ya faradhi basi atahirimia baada ya kuswali rakaa mbili lakini hizi rakaa mbili zitakuwa zinajuzu kama wakati wenyewe sio wakati wa wadai <coughs> thumma qala wa niyyatuhu shartun na niyya ya ihramu ni shart wa niyyatuhu shartun na nia ya ihram ni sharti yani ili ihram ya mtu iwe sahihi ni lazima nia ni lazima nuie fi kalbihi katika moyo wake lazima anuie katika moyo wake kwa hiyo kule kunuia ni sharti uh, ya kusihi ihram kwa sababu ni ibada na kila ibada ni lazima mtu kuleta nia lazima anuwe كما ilivyokuwa katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم قال والاشتراك فيه سنه لا اشتراط ketika هي الاحرام لسنه اشتراط ketika احرام لسنه نكumbuka مثلا اشتراط كما نزغمز kuna sehemu tumefika tukazungumza habari za istirahat tukasema tutazungumzia katika kitabu al-hajj wala umra tumezungumza wapi hmm? بس na sita mnafurahi dhunubin katika masala ya itikafu katika masala ya itikafu tukasema anayekaa itikafu haendi kuzika wala hatembelee mgonjwa isipokuwa atakaofanya ishtiraki Sawa sio na kwa hiyo tukasema tutakuja kuzungumzia katika haji na umra sasa hapa nao sema wal ishtirak fihi sunna na kufanya ishtirak katika hiyo ihram yake ni sunna nini al-ishtirak اكتب معايا فيقول فيقول اللهم اني اريد ان نسك الفلانيه اللهم إني أريد النسك الفلانية اللهم إني أريد النسك الفلانية اللهم إني أريد النسك الفلانية فيسره لي فيسره لي فيسره لي وتقبله مني فيسره لي وتقبله مني اللهم إني أريد النسك الفلانية فيسره لي وتكبره مني وإن حبسني حابس وإن حبسني حابس وإن حبسني حابس وإن حبسني حابس فمهل لي حيث حبستني فمهل لي haithu habastani famahili haithu habastani yani ishtiratu ni yeye kutamka haya maneno yafuatayo Allahumma inni uridu nusuka alfulaniya ewe Allah mimi nataka kufanya ibada fulani kama ni haji kwamba mimi nakusudia kufanya uh, haji ya tamattu au ya kiran au ya al-ifrad kama tutakapokuja kariba mimi nataka kufanya ibada fulani fayasiruhu li nifanyie wepesi yo Allah mimi nataka kufanya ibada fulani nifanyie wepesi watakabbalu minni na nikubalie watakabbalu minni na nikubalie wa in habasani habisun na kikiwa kitanizuia chenye kunizuia yani mfano adui au maradhi ikiwa mimi nimeshaingia katika ibada kikanizuia chenye kunizuia kwenda kaja adui akanizuia kuingia uh, kwenye hiyo ibada au ukanipata ugonjwa wa kushindwa kumalizia hiyo ibada yenye ambayo mimi nimekusudia kuingia famahili haithu habathani sehemu ambayo mimi halalikiwa yani nitakayetoa kwenye ihram ni pale ambapo utakavyonizuia sehemu yangu ambayo nitahalalikiwa baada ya kuzuiwa kuendelea na ibada ni ile sehemu ambayo utakayenizuia طيب ماذا yastafidu min al-ishtirak kitu gani ambacho yeye ananufaika nacho kwenye ishtirak yani akisema haya maneno faida yake anayoipata yeye ni nini yastafidu annahu in hasala dhalika yastafidu annahu in hasala dhalika yastafidu annahu in hasala dhalika يستفيد انه ان حصل ذلك يحل ولا شيء عليه يحل ولا شيء عليه يحل ولا شيء عليه فإذا الذي يفاد كما ان حصل ذلك اkiwa إيتا hiyo هيو kuzuiwa yahilu yeye ah, anahalalika yani baada ya kuwa muhrim anakuwa muhil anatoka kwenye ile ibada ambayo amekusudia wala shay'a alayhi na hakuna kitu ambacho kitakachomlazimu kwa kusema haya maneno ikiwa atashindwa kuendelea na ibada yeye atahalalikiwa hakuna kitakachomlazimu ikiwa na maana kwamba ikiwa haya maneno hajayesema halafu ikatokea uh, hiyo swala la yeye kuzuiwa na kuendelea na ibada yake kwa sababu ya adui au ugonjwa basi kuhalalikiwa kwake itamlazimu dawa itamlazimu kuchinja itamlazimu kuchinja kwa hiyo akisema haya maneno haitamlazimu kuchinja lakini asiposema ikatokea itamlazimu nini kuchinja na ndio maana akasema waniyatu shartu waniyatu shartun wal ishtiratu fihi sunna na kufanya ishtiratu katika hiyo ihramu ni sunna kwa hiyo vile vile katika eh, itikaf ah, kama tulivyotangulia kusema kwamba mtu anaweka ishtiratu kwamba mimi nakusudia kukaa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala nifanyie upesi na nikubalie itikafu yangu lakini kama itatokea jeneza nitaenda zangu kuzika na kama itatokea mgonjwa nitaenda kufanyaje kumtembelea kwa hiyo ikitokea hayo wakati yeye katika itikafu anafaidika yeye kutoka na kwenda kufanya hayo tumeelewana eh ثم قال نعم اقرأ قال رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عام ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران أن يحرم بهما معا أو بهما ثم يدخله أو بها أو بها أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها نعم ثم قال بعد ذلك هنا انتبه وأفضل الأنساك التمتع اكتب آه عنوان هذه المسألة al-ansaqu wa maratibuha al-ansaqu wa maratibuha al mtu anaenda haji hapa zungumzia umra wakati mtu anaenda haji kuna aina tatu ambazo mtu inajuzu yeye kuhirimia na kwenda kufanya hiyo ibada yake ya haji sasa hizo aina ndizo ambazo tunakusudia kuzitaja hapa lakini vile vile na martaba zake yani kwamba ni ipi ambayo ni bora na ni ipi ambayo inafuata na ni ipi ambayo inakuwa ni mwisho muallif rahimahullah anasema wa afdalul ansaki tamattu na bora kabisa ya nuso ni tamato bora kabisa ya aina za haji ambazo mtu inajuzu kufanya at-tamattu ni at-tamattu ma huwa atamattu hapo tuone makini sababu huko mbele huko tutakuja uh, kupata faida ikiwa tutadhibiti mikati kwa naambia fanyeni muraja fanyeni muraja fanyeni muraja kwa sababu kuna vitu baadaye tunafika lazima tu mtu afanye tidharia yaliyopita wa huwa na hiyo tamattu ni an yuhrima biumrati fi ashhur alhajj wa yafrugha minha thumma bihi fi 'ami wa huwa an yuhrima biumrati tamattu ni nini ni yeye kuhirimia umra wa huwa an yuhrima bi umra ni yeye kuhirimia umra yani anapofika miqat anatia nia ya umra fi ashhur alhajj katika miezi ya hajj fi ashhur alhajj katika miezi ya haji miezi ya haji ni kuanzia mfungo mosi mfungo pili na siku kumi katika mfungo tatu hii ndio inaitwa ashhurul haji ndio inaitwa ashur ala hajj mfungo mosi mfungo pili na mfungo tatu yale masiku kumi sasa hapo muallif anasema wa huwa an bi umra ni yeye kuhirimia umra kutia ni yeye kuingia kwenye ibada ya umra fi ashhuril hajji katika miezi ya haji miezi ya haji ndio inaitwa al miqatu zamaniya mikati ya zama itakuja katika aina za mikati inaitwa al-mikatu zamania mikati ya zama kisha kisha Irmia anaenda zake mpaka maka anaingia kufanya ibada ya umra maana kwamba anafika maka anafanya tawafu ya umra akishamaliza tawafu ya umra ataswali zake rakaa mbili baada ya tawafu akishamaliza hapo ataenda kufanya sa'i baina ya Safa na Marwa akishamaliza hapo atanyoa au kupunguza ijapokuwa hapo wanasema ni bora kupunguza ili kusudi nywele zisije zikaisha ikawa atapata shida wakati wa nini wakati wa haji yenyewe kwa hiyo ataenda kufanya umra yale mambo yote ambayo inaisije katika umra mwalimu hapa anasema wayabruka minha na amalize katika hiyo umra yanamchangia umra katika miezi ya umra hapo ataenda kufanya umra na amalize katika hiyo umra yake thumma bihi kisha ahirimia haji thumma bihi kisha ahirimia haji hapa aliposema thumma bihi ukto thumma bil haji thumma bihi thumma bil haji kisha ahirimia haji fi amihi kwenye mwaka ule ule waksub alladhi ahrama fihi bila umra ambao wamehrimia katika mwaka umra alladhi ahrama fihi bila umra ambao amehrimia kwenye huo mwaka umra yani sura yake inafuata watu wanapokuwa wanaenda haji uendaji wa kule huo na tofautiana huo tofauti kuna watu wanawahi na watu wanachelewa sasa miezi ya haji kama nilivyotangulia kusemanisha wa uh, wa dhulqaida wa ashra dhulhijja ni shawwal mfungo moja wa dhulqaida na mfungo pili wa uh, dhulhijja na ule mfungo tatu yale masiku yake kuu hii ndio miezi ya haji sasa ikiwa na maana kwamba mtu anaruhusiwa yeye kuondoka kwenda haji kuanzia mfungo mosi unaruhusiwa yeye kuondoka kwenda zake haji mfungo mosi na bado tutasemeka kuwa ni haji kwa nini kwa sababu mfungo mosi ni miezi ya haji sawa tayari anachokifanya ni nini anachokifanya akishafika mikati yeye anahirimia umra peke yake labbaik allahumma umra nasema ya maneno labbaik allahumma umra mikuitike wewe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya umra tayib atatembea zake mpaka atakapofika maka akishafika maka moja kwa moja anaenda kufanya tawafu la umra tatufu alkaaba kishamaliza kaswara kambili baada ya uh, tawaf al-umra akishamaliza kuna kunywa maji kidogo ya zamzam akishatoka hapo anaenda kufanya sa'i baina ya Safa na Marwa akishamaliza atakurudi nyumbani zake akishamaliza hapo atahalalikiwa atahalalikiwa maana yake atakuwa halal. atavua uh, zile nguo zake za ihram yani izal narida, rida alafu atavaa nguo zake za kawaida kama kawaida kiona mara kama ataenda na mkewe watakuwa na ustana katika tendo la ndoa na mfano wake kwa sababu katika hali namna kama hiyo lakini kwa sharti inabidi stop astoke maka abaki maka kwa kama kienda mfungo mosi ya akae mfungo pili mpaka mfungo tatu kisha anachokifanya ni nini yaumu tarwiya siku ya tarehe nane ya mfungo tatu ndio anahirimia haji na kwenda zake sawa hiyo ndio inaitwa tamattu mtu anaanza kuhirimia umra anaenda kufanya umra akishafanya anahalalikiwa anabaki maka siku ya ataruya sifa nani mfungo tatu ndio anahirimia haji hali ya kuwa yuko Makka na kwenda Mina Mina huko ndo ataanza amal haji kwa hiyo ndio aina ya kwanza ah, ya aina za al-ansak na ndio bora kwa nini kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ah, wakati amehirimia na maswahaba zake kwenye ibada ya haji ule mwaka wa kumi ah, aliwaamrisha wafanye fasi ya haji wafanye kwanza umra kisha maliza umra ndo wafanye haji na mwenye akasema uh, kama isingekuwa mimi kuwa na wanyama au kwenda kuchinja basi ningefanya umra kwanza alafu baadaye oh, nifanye haji lidha taasafa bitalki mtume alisikitika kwa kuacha kufanya tamattu hii ndio sababu ambayo madhhabu wanasema kwamba tamattu ni bora kuliko aina mbili za haji ambazo zimesalia ijapokuwa mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya eh, haji ya al-qiran pamoja na kufanya kwake haji aina ya qiran lakini inaonyesha kwamba tamattu ni bora kuliko aina zingine ambazo zimebaki طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ثم الافراد kisha uh, inayofuata kwa ubora ni al-ifrad inayofuata kwa ubora ni al-ifrad من الافراد الافراد مؤلف نسمه وهو ان يحرم بحج ثم بعمره بعد فراغه منه ليه كيرميا حج ليه كيرميا حج يعني وقت انا فيك قعد انا اسمع لبيك اللهم حج anasema haya maneno yani hakuna anachokusudia isipokuwa haji pekee basi hilo ndo al-ifrad haunganishi na kitu kingine tofauti na at-tamattu amekusudia kwanza umra halafu baadaye anaingiza nini haji wakati ameshamaliza umra yake lakini hapa yeye analeta talbia na kukusudia haji peke yake basi lakini mwalimu anasemaje hapa anasema thumma biumratin ba'da faraghihi minhu kisha anahirimia umra baada ya kumaliza haji yake hii si sharti mtu kuhirimia umra si sharti si sharti abada si sharti lakini kwa nini wao wanasema kisha ahirimia umra baada ya kumaliza haji yake uktum لما قال ثم بعمره بعد فراج منه هذا ليس بشرط هذا ليس بشرط هذا ليس بشرط هذا ليس بشرط لكن العمره واجبه عندنا لكن العمره واجبه عندنا لكن العمره واجبه عندنا ولكن العمره واجب عندنا والانسان قد ياتي الى مكه والانسان قد ياتي الى مكه والانسان قد ياتي الى مكه مره واحده في العمر والانسان قد ياتي الى مكه مره واحده في العمر والإنسان قد يأتي إلى مكة مرة واحدة في العمر فإن لم يعتمر فمتى يعتمر فإن لم يعتمر فمتى يعتمر فإن لم يعتمر فمتى يعتمر فإن لم يعتمر فمتى يعتمر لأجل هذا يجب أن يعتمر بعد حجه لأجل هذا يجب ان يعتمر بعد حجه لاجل هذا يجب ان يعتمر بعد حجه حتى لو ثم بعمر بعد فراغ منه هذا ليس بشرط هي في شرط هذا ليس بشرط هي في شرط لكن العمر واجب عندنا لكن عمره واجب كما تقول تقولوا كما عمره هي واجبه والانسان قد ياتي الى مكه مره واحده في العمر na mtu anaweza kwenda maka mara moja tu kwenye umri wake mtu anaweza kwenda maka mara moja kwenye umri wake fa illam ya'tamir ikiwa hajafanya umra fa mata ya'tamir wakati gani ambao tena tafanya umra hasa kwetu sisi ambao hali zetu ni dhoofu eh, za kimali kwenda mtu akabahatika ataenda kule ah kurudia inawezekana lakini hayo matarajio yenyewe yako mbali sasa asipofanya umra kwenye hiyo safari yake wakati gani tena atafanya umra kwa ndio maana wanasema kwamba baada ya kukamilisha haji yake basi baadaye atatia nia ya umra kusudi afanye umra ili kusudi au amefanya mambo yote lakini swala la kufanya umra baada ya haji hilo sio sharti lakini uktub ma yali لما قال ثم بعمره بعد فراجه منه in kana tibaqiyatan alayhi in kana tibaqiyatan alayhi in kana tibaqiyatan alayhi in kana tibaqiyatan alayhi ikiwa bado imebaki umra kwake ikiwa bado imebaki umra lakini kama mtu alishawahi kwenda ah, kufanya umra kisha akarudi kalasi ah, itakuwa sio wajibu tena kwake yeye kufanya umra baada ya haji yake thumma qala wal qira'ah kwa hiyo tunaona hapo bora kabisa mtu ni kufanya tamato katika hali ya ubora kinachofuata katika ubora ni al-ifrad thumma wal qira'ah tuelewane vizuri katika al-qira'ah والقران والقران ان يغرم بهما معا sura ya kwanza hii wala karaha an yuhrima bihima ma'a ni yeye kuhirimia yani huyo haji kuhirimia ibada zote mbili kwa pamoja yani kuhirimia haji na umra kwa pamoja yani miqat natia nia ya haji na umra kwa anasema labbaik allahumma hajjan wa umra anahirimia haji na umra kwa pamoja au biha sura ya pili ni ipi au kuhirimia umra au biha au kuhirimia umra yani wakati uko mekaa anahirimia umra thumma yudkhiluhu 'alayha qabla shuru'i kisha anaingiza haji kwenye umra kabla ya kuanza fi tawafiha kwenye tawafu ya umra intabi yani ima anuie zote kwa pamoja haji na umra au biha au wakati yuko miqat anahirimia umra peke yake thumma yudkhiluhu alaiha kisha aingize haji kwenye umra kisha aingize haji kwenye kwenye umra kabla shuru'i fi tawafiha kabla ya kuanza tawafu ya umra tumesema kwamba mtu anapokuwa anajirimia uh, umra miqat anaenda moja kwa moja na kwanza nini tawafu ya umra sasa sura yake hapa anachokifanya ni nini anajirimia umra peke yake halikuwa yuko mikati kisha anatembea kwa sababu mikati zote ziko njia ziko njia kisha anatembea mpaka kufika makkah sasa kabla ya kuanza tawafu ya umra anachokifanya ni nini ni yeye kunuia kuingiza haji kwenye matendo ya umra sura sijui inaeleweka kidogo yani tamato tunasema hivi tamato tumesema hivi mtu anahirimia umra peke yake wakati uko mikati sawa kisha naenda maka anafanya umra mpaka namaliza anafanya umra mpaka anamaliza akisha maliza basi yana kwa halali anahalalikiwa yani hawi tena muhrim lakini anabaki wapi anabaki maka siku ya Dhulhijja ambayo ni yomu tarwiya anahirimia haji na kwenda Mina sawa al-ifrad al-ifrad al-ifrad tunasema thumma al-ifrad al-ifrad kitu gani alikifanya wa huwa an yuhrima bihajj ni yeye kuhirimia haji peke yake yani wakati kwa mikati anahirimia haji bas ikiwa na maana kwamba yeye akishatoka huko anakotoka akishafika maka yeye moja kwa moja anaenda zake wapi anaenda zake hafanyi umra hafanyi umra almufrid yeye hafanyi umra kwa sababu yeye amekusudia haji peke yake sawa eh alqirat kinachofanyika ni nini ni yule haji wakati yuko miqat kuhirimia zote kwa pamoja haji na nini na umra sura ya kwanza sura ya pili ni yeye kuhirimia umra peke yake wakati yuko mikad lakini kabla ya kuanza tawafu ya umra anahirimia kuingiza haji kwenye vitendo vya umra yani kabla ya kuanza tawafu ya umra anahirimia kuingiza haji kwenye nini kwenye umra sawa eh sura yake inakuaje hayo yatakuja mbele ya ndio maana akisema wale kirani an yuhrima bihi ma ma'a na kirani ni yeye kuhirimia aina zote mbili za ibada yani haji na umra kwa pamoja au biha au kuhirimia umra peke yake thumma yudkhiluhu alaiha kisha anaingiza haji kwenye umra kabla shuru'i fi tawafiha kabla ya kuanza kwenye tawafu yake ya umra na pia uh, nia sasa ya kuingiza vitendo vya haji kwenye umra yani hapa kilichopo ni nini kilichopo ni kwamba vitendo vya anayefanya al-ifrad na vitendo anavyofanya al-muqrin ni vimoja ikiwa na maana kwamba huyu al-mufrad tawafu yake inakuwa ni moja sa'i pia inakuwa ni hiyo moja al-muqrin pia yeye tawafu yake inakuwa ni moja lakini nakusanya haji na umra kadhalika saa yake inakuwa ni moja lakini anakusanya haji na nini na umra tofauti kwa katika nini tofauti kwa katika nia tofauti kwa katika nia al yeye alitia nia ya haji peke yake lakini al-muqrin alitia nia ya haji na nini na umra na tofauti nyingine iko kwenye damu tofauti nyingine iko kwenye damu al inamlazimu yeye kuchinja haji inamlazimu kuchinja hadi lakini uh, almufrid yeye haimlazimu kuchinja kwa vitendo ni vile yani wakati wao katika viwanja vya haji vitendo ni vile vile hakuna tofauti hakuna hakuna tofauti baina ya almufrid na almufrid baina yule ambaye amefanya anafanya haji peke yake na yule ambaye anafanya haji na umra kwa pamoja vitendo viwili lakini tofauti ni kwenye nia na kwenye damu huyu mwenye kufanya alquran itamlazimu damu lakini mufradu haimlazimu damu tumeelewana tumeelewana eh sasa tunasimamia hapo na ndio tutafanya hii mraja nzuri kwa sababu tunakoelekea huko mambo yenyewe ni mageni ah, ibada hizi watu hawajafanya kwa mambo mengi sana na kuwa kidogo yanachanganya kwa nenda kafanye muraja wa itikani ya hali ya juu kabisa ili kusudi uh, tutakapokuwa tumeanza kesho wakati mtu ameshafanya istidhari ya haya ambayo tumeyasema leo hakuna maswali kwa sababu nina dharura kidogo e, na safari kwa hiyo kama kuna maswali tutakutana kesho inshallah subhanakallahumma wa bihamdika shalla la ilaha illa anta